चयो सूं त न भॼो ऐं जिन नेमतुनि में आसूदा हुयो उन्हनि दाह ऐं पंहिंजनि घरनि दाह मोटो त मन अव्हां खां पुछियो वञे